Les 11 de la nit i 32 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio. Amb el treball en redacció de Salva Folgado i el de Arturo Delgado al front del control de so, vos saluda com cada nit Manolo <clears throat> Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM, l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn, com la 97.7 Ràdio en el canal 23 de la TDT i a la nostra web www wwwla més Teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, on la pregunta que vos fem en el dia d'avui, volem una miqueta entrar en lo esportiu, que de la part de futur anem a tindre ja, ja estàs en el dia d'avui, és espera a vosaltres el del Villarreal un partit especial, per allò del derbi, espera a vosaltres el del Villarreal un partit especial. Bé, lògicament, <coughs> continua parlant-se molt de futur, moltíssim molts noms i atents al programa d'avui que anem a donar molts detalls. Fonamentalment sobre dos noms, el de Borja Bastón i el de Allen Halilovic. I avui no me vaig estendre massa en aquesta introducció perquè tenim molt de tema per davant i no vull que se me'n vaig al temps, però sí vull fer una reflexió. En l'estiu, <laughs> Servidor ja va dir que al València havien arribat més fitxatges que reforços. La edat mitjana del perfil de futbolista que va fitxar l'any passat el València demostrà que no estaven preparats per a oferir el que ha de tindre un equip que ha de competir. Personalitat, maduresa, empenta, bagatge... És més, durant tota la temporada, <coughs> en uno a Neville, a Laihun, a Suso, allí estaran, els hi hem sentit al·ludir a allò de és que tenim un equip molt jove. Que com a excusa està bé, però ja arriba un moment que cansa. Bé, si el València té un equip molt jove i esta era una de les causes per, le, per les quals enguany el València ha fet una l'altra temporada és de preveure que l'any que ve puga vindre un perfil diferent de futbolista si més no que estem, que estem trobant-se en els noms que venen sonant per la València Borja Bastón Alilovic Pablo Sarabia Álvaro Medrán futbolistes molt joves si estos venen com a complements d'altres de més edat per a cobrir aquestes posicions, estarà molt bé. Però si continuen sent la base per l'any que ve, no espere més que una reedició d'esta lamentable temporada. Espere que Suso García Pitarch sàpiga el que es du entre mans, com dèiem, no anem a justiciar a ningú abans d'hora, però sí els indicis que ens arriben tindrem que comentar-los. I a mi, sincerament, torno a dir, si s'hem fartat de parlar de la joventut, no acaba de veure ben clar el perfil de futbolista que està sonant per al València Club de Futbol. Què volen que les diga? Així que, amb tot això, espere que puguen no només tirar-me d'estos, sinó que també algú en la mili feta vinga a vestir la samarreta del València Club la temporada vinent. Esperem que el projecte puga fomentar la il·lusió i, sobretot, que durant tota la campanya 7 de 7 la puga mantindre en virtut dels bons resultats que puguen aconseguir-se. 11 i 36, com dèiem, avui n'hi ha molta tela que tallar, sí que no s'extrenem massa en el comentari inicial. És hora de tirar me del nostre àlbum, que sempre conté per a repassar l'actualitat diària, 5 fotos. 5 fotos. Visita de gens. El València continua planificant el futbol i este matí Suso García Pitarch s'ha reunit amb els representants de Javi Fuego i de Danilo. Trencant la rutina, demà el València abandona Paterna per a fer una sessió regenerativa a l'hotel Les Arenas de la platja de València. I el Villarreal amb la ment posada en Europa. Després de la victòria mínima davant el Liverpool, l'equip de Marcelino vindrà jugant-se la Champions amb la ment ocupada i la baixa del central Ballí. Centrarse en en esportivo, después del impactat anunci a ir de la deuda de Manolo Salvador, equipo ha de tornar a donar y preferencia a la par competitiva pero todo el que juga. Víctor Casadesús parla de la importancia de saber jugar a la presión. Era presión o no, pero al final no supimos manejar el partido, los últimos minutos finales, eh, perder tiempo, mil cosas que <laughs> tenemos que hacer que al final no, supimos hacer y por eso nos empatan. Entonces eso no nos tiene que pasar más. si nos adelantamos en un partido tiene que ser nuestro. Toca bregar fora. València Bàsquet afronta la fase decisiva de la Lliga regular viatjant a Múrcia. La victòria decisiva per a continuar optant al lideratge de la categoria. 11 de la nit i 37 minuts. Fem una pausa per a la publicitat. Abans vos recorde, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, i preguntem, és per a vosaltres el derbi del Villarreal un partit especial? 11.38, no pergueu la sintonia, que anem a donar-vos molts detalls de noms de futur, així, en Esports 97 i en la 97.7 Ràdio, Esports en València, fins a la una de la matina. la bona imatge sempre està en joc en la 97.7 Ràdio. Diumenge, des de les 7 i mitja de la vesprada, et contem com el València està obligat a donar sempre la millor imatge i més en un derbi. A Mestalla, valència Real viu una nova edició del partit que enfronta els dos millors equips de la comunitat valenciana en un enfrontament que mai no és un partit més del campionat amb la narració en valencià de Manolo Montal i Salva Folgado. Recorda, València-Vilareal, Esports 97 del partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos Belarte. Colaboren Casco i Fotopro. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent ¡Eh, familia! ¿Qué hacemos hoy? Yo quiero ir a ver peces de colores. ¿Y por qué no adoptamos un gato? Pues hoy me apunto a un curso de peluquería canina. ¿Y tú, Bruno? ¿Qué quieres hacer hoy? Ay, ah lo que tú quieres! Tú lo que quieres es ir a más cocotas. ¡Más cocotas! Más cocotas. Uno más de la familia su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz València, pista de silla i carretera de Madrid. Vols estar al dia i ser part del que passa al teu municipi? Descarrega't la nova aplicació mòbil Ajuntaments de València, l'APP municipal més completa i participativa on disposes de serveis de bústia ciutadana, cita prèvia, enquestes ciutadanes. Busca Ajuntaments de València en Google Play i App Store i no et perdes res. Diputació de València. ¿Buscas coche nuevo? De ocasión te lo ponemos fácil. La avenida del automóvil cerca. Aparcar sin problema. 15 marcas. Prim abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces, València. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 11 de la nit i 41 minuts. No pregueu la nostra sintonia, que avui ve la cosa molt carregadeta en quant a detalls de noms de futur que venen sonant al voltant del València Club de Futbol. Sala Folgado, què tal? Molt bona nit. Què tal, Manolo? Buenas. Bueno, el primer nom al qual anem a enfrontar-nos, les dades que tenim d'ell i moltes coses més, és el de Borja Boston, un futbolista que interessa, publicat per Superdeport en el seu dia, al València Club de Futbol. Sí, el nom el van donar en els primers, els companys del diari eh, de Manolo, així, moltes voltes eh, comentem que saben conjugar perfectament el verb citar i per tant pues, eh, hem de citar els companys de Super que van ser els primers que van donar el nom de Borja Bastón, davanter que actualment milita en l'Eibar cedit per l'Atleti de Madrid que està en l'òrbita i de quina manera del València per a la pròxima temporada. Anem a conèixer més dades, anem a viatjar fins a Madrid a un fenomen que domina la informació perquè hem de passar obligatòriament per Madrid. Borja Bastón jugant en l'Eibar però està cedit i és per tant propietat del Atlético de Madrid. Y sí que me paso al castellano para que me entienda. Hablamos con un fenómeno, con el compañero de Telemadrid Radio, Carlos Sánchez Blas. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Entender entendemos, ya hablar es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Bueno, <laughs> escucha, entenderlo está bien, está bien, ya, ya es un paso, ¿eh? Ya es un al final, muchos viajes a Valencia, <laughs> buena terreta y hemos disfrutado por ahí mucho. Me alegro. Eh, Carlos, eh, el Valencia está interesado en Borja Bastón, que milita en el Eibar, pero que es propiedad del Atlético de Madrid. ¿Qué sabes del tema? Es decir, eh, el Atlético de Madrid tiene... La primera pregunta es, ¿intención de contar con este futbolista que ha hecho muy buena temporada en Primera División de cara a la temporada próxima? Bueno, esto cambia mucho en un mercado veraniego, pero a día de hoy no. Y digo rotundamente no porque al final el Atlético de Madrid cuenta con Griezmann, que se va a quedar seguro una temporada más mínimo en el Atlético de Madrid. Torres se está ganando la renovación para la próxima temporada, está en su mejor momento y ahora mismo Simeone se decanta más por el sí evidentemente que por el no tiene contrato Luciano Vieto, tiene contrato Ángel Correa y además el Atlético de Madrid se va a lanzar a por un delantero de garantías. Eh, el número uno en la lista es Diego Costa. Por lo tanto, Borja Bastón no tiene hueco en ese Atlético de Madrid porque si no llega Diego Costa, el Atlético, repito, eh, tiene dinero y va a ir a por un delantero de garantías, digamos un Jackson Martínez que le salga bien para la <laughs> próxima temporada. Así que Borja Bastón no tiene hueco en el Atlético de Madrid, mm, se, considera que es un buen futbolista, pero que no tiene seguramente ese nivel para tener minutos importantes en un club como el Atlético de Madrid, que por cierto es el club de su corazón y el club de de corazón de su padre, ha mamado al Atlético de Madrid y es hincha del Atlético de Madrid, pero claro, Borja Bastón está haciendo una temporada brutal en el Eibar, eh, va a tener ofertas, va a tener novias, ya las tiene, mm, no solamente de España, sino también de la Premier y de alguna liga potente europea y va a ser una operación seguramente que se va a cocer a fuego lento si al final el Valencia se quiere hacer con los derechos de un futbolista que yo sinceramente sí lo veo con un futuro importante en un equipo de España. Em, eh, Carlos, por lo que nos cuentas, eh, hay más novias que pueden dificultar la operación. Yo creo que Sabra después nos podrá añadir eh, algún nombre propio de esas novias, pero eh, sí parece que, eh, por lo menos por lo que sabemos, o si tú tienes la misma información, el Valencia ya le habría hecho llegar a, Borja Bastón la, oferta para venir a Mestalla la temporada siguiente. Sí, al menos es la información que se desliza de su entorno. En el Atlético de Madrid mm, esto no te lo confirman. Evidentemente es una <laughs> operación que ven a largo plazo, pero la intención del Atlético yo creo que sinceramente sacar tajada por un futbolista que le puede mm, trasladar al menos eh, una buena cantidad de euros en un mercado interesante para el Atlético de Madrid. Tiene novias, eh, Borja Bastón está haciendo una temporada brutal en la Sociedad Deportiva Ibar. Es un jugador perfil Premier, mm, potencia, alto, pero con buena técnica, se desenvuelve bien. Evidentemente quiere firmar un, contrato importante porque es el momento de su vida después de haber deslumbrado mucho eh, en la cantera del Atlético de Madrid, para que la gente de Valencia lo tenga claro, después de Fernando Torres, eh, seguramente el nombre que más se comentó en la cantera del Atleti fue Borja Bastón, lo que pasa que tuvo un par de lesiones graves, se quedó y le costó salir, y luego ya en el Depor, en el Zaragoza y ahora en el Eibar lo ha hecho de maravilla, y repito, eh, es un jugador muy de perfil Premier, gusta mucho en Inglaterra, gusta también en España a varios clubes, pero sí, eh, desde su entorno eh, se habla del Valencia como una posibilidad real y un interés muy acuciado por parte del conjunto Che. Carlos, ¿de qué precio ¿Puedes más o menos eh, eh, atinar o jugártela por qué precio podría llegar a pedir el Atlético por, por Borja Bastón? Bueno, es complicado, eh, es complicado saber esto, pero me da la sensación de que menos de 10 millones de euros de partida seguramente no ponga en la etiqueta el Atlético de Madrid. Luego ya veremos lo que saca por él. Tampoco hay tantos delanteros que han sido capaces este año de, marcar eh, dianas como ha hecho Borja Bastón. Es verdad que un poquito de más a menos como su club, pero estamos hablando de Leibar, un equipo modesto eh, que tampoco mete cinco goles durante toda la semana ¿no? Borja Bastón ha encadenado tres o cuatro meses bestiales con la camiseta armera y el gol está muy cotizado. Por lo tanto, el Atlético de Madrid, ya digo, si, si ve una operación factible, teniendo en cuenta que el jugador está en propiedad, no tengo además ninguna duda que puede apurar el mercado y mm, puede incluso que haga la pretemporada o el primer tramo de pretemporada con el Atlético de Madrid. Pero ya digo, que forme parte de la plantilla del Atleti es complicado y por eso me da la sensación de que Simeón y Caminero tienen claro que lo van a colocar en el mercado. Bueno, pues eh, ese es la, el primer nombre por el que preguntamos, aprovechando que pasamos por Madrid. Eh, eh, congelamos para que después nuestro compañero Salva Folgado añada alguna, algún dato más. Te quiero preguntar por dos jugadores que también están en Madrid jugando. Eh, que son Álvaro Medrán y Pablo Sarabia. En el caso de Pablo Sarabia sí que parece que hay un interés bastante importante del Valencia y según publicaban los compañeros de Superdeporte, eh, no tiene eh, un precio alto de salida. Por medio millón de euros parece que podría salir el futbolista de la cantera del Real Madrid hacia el o que se formó en la cantera del Real Madrid hacia el Valencia Club de Fútbol procedente del Getafe. Sí, a ver, eh, Sarabia por esa cantidad me parece una operación totalmente factible y una operación que, mm, yo, mm, digamos, eh, desempeñaría y, focalizaría para. ¿Te gusta el jugador? Vamos. Sí, me gusta Sarabia, lo que pasa es que tengo una duda. Eh. Yo he visto a Sarabia en el Getafe, lo he visto en el Castilla. El Getafe es un equipo con poca presión. Por ejemplo, vi a Parejo en el Getafe también y he visto a otros futbolistas. Sarabia es de ese perfil, que sé que es un perfil que en, que en Valencia seguramente no va a gustar, ¿no? Porque hay muchas dudas con Parejo. Tiene mucha clase, Mm, quiero verlo en un ritmo de un equipo grande como el Valencia, un ritmo alto de entrenamientos, un ritmo alto de partidos, pero es un jugador que está en su madurez. O sea, él solo está tirando del Getafe en una situación muy delicada, tiene una zurda espectacular, puede jugar como media punta, caído a una banda, tiene mucha clase, mm, es el pichichi del Getafe, por delante de cualquier delantero con siete goles, es el jugador que filtra pases, o sea, por esa cantidad, medio millón de euros, me parece incluso una ganga, una operación nada arriesgada que si te sale mal no pasa absolutamente nada. Jugador interesante, pero con la duda de verlo en un equipo como el Valencia. No es lo mismo el Getafe que el Valencia y el Valencia exige una serie de cosas que seguramente Sarabia en su momento de madurez sí puede aportar al equipo, che. <laughs> ¿Y de Álvaro Medrano nos puedes contar alguna cosa? Bueno, lo veo un poquito tierno para el Valencia. ¿eh? Me parece un buen futbolista, está jugando muchos minutos. Mm, seguramente ha crecido y muy bien en la cantera del Real Madrid, jugando mm, competiciones importantes con el con el Castilla, pero, pero no sé, para un equipo como el Valencia lo veo un poco tierno, tiene buena visión de juego, buen pie, pase en corto, le falta mucho físico, eh, le falta mucho aguantar partidos más allá del minuto 60. Bueno, interesante para el futuro, tiene mucha clase, me gusta, pero quizás un poco verde para ese nivel de primera división. Carlos, como siempre, fantástica la información y un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte y, por cierto, un apunte sobre Borja. Borja termina contrato con el Atlético de Madrid en 2017. Con esto te quiero decir que, me parece que el Atleti tiene claro que en este mercado lo va a sacar. Pues eh, era el dato que nos <laughs> faltaba. Gracias, como siempre. Carlos, un, un abrazo. Hasta la próxima. Carlos Sánchez eh, Blas, el compañero de la radio automédica madrileña. En ella, recapitulem. El Valencia en la fet arribar la seva oferta a Borja Bastón, que ve amb bons vinde a al Valencia. Si més no, ens ha dit ja Carlos Sánchez Blas que atenció perquè en Europa el jugador té nòvies. I a hores d'ara, 11 i 49, Salva Folgado, ens pots contar dos equips Premier que segur van a intentar torpedejar l'operació perquè tenen molt d'interès en el futbolista. Sí, a hores d'ara Manolo eh, Bahia, que és l'agència de, de representació de Borja Bastón, ...y el Matéis futbolista eh, conéis perfectamente esta situación. Ya maneja eh, tres ofertes ...para contratar contractar Borja Bastón. La del Valencia... de la Liga Española... Mm, oferta que ya conéis vaya Producciones, que es la agencia de representación de Borja eh, Bastón, oferta que ...el entorno del futbolista ...y que conéis... el Matéis futbolista ...y que le agrada a Borja Bastón, però la Premier pot dinamitar esta situació. Hi han dos equips eh, Premier que ja han contactat amb Bahia Producciones, el futbolista ja sap que la Premier el vol, y estos dos equipos, Manolo, son el Tottenham y el Everton. Siempre que el Everton traspase este estiu a Lukaku si Lukaku és aquest estiu des del Everton, l'alternativa per a suplir a Lukaku seria Borja Bastón. Però el Tottenham també està darrere d'este futbolista. Evidentment, Manolo, eh, a l'hora de pagar diners, la Premier pagaria més que el València, circumstància que l'Atleti de Madrid eh, coneix, per tant, la Premier és la que podria impedir i podria dinamitar l'entrada de Borja Bastón en el vestidor del València. Ojo, el futbolista encantat de eh, Isir de l'Eibar i de l'Atleti de Madrid, que sap que no compta amb ell, perquè Simeone, i ho acaba d'explicar perfectament Carlos Sánchez, eh, Blas busca un altre perfil de, de davanter, va continuar Fernando Torres, està Griezmann, etc. Uh -huh. El futbolista encantadíssim de vindre a València, però Manolo, mm, l'oferta econòmica, fitxa, anys de contracte de Premier, és més important que la que ja ha oferit el València. S'estan intercanviant ja xifres, el València ja ha donat a conèixer les seues xifres, la Premier també, les xifres Premier són superiors a les xifres que avui en dia planteja el València. Per tant, recapitulem, el València li ha fet arribar la seva oferta a Borja Bastón, que estaria encantat, veu amb, dos bo, amb, perdó, amb molts bons ulls el poder arribar al València de Futbol, però de les nòvies que n'hi ha en Europa per a Borja Bastón, Bahia ja té damunt de la taula dos ofertes que podrien dinamitar la vinguda de Borja Bastón al València. Segons els informes Sala Folgado, Tottenham Hotspurs i Everton, pendent del traspàs de Romero Lukaku, està també interessat i pujar molt, recordem la pasta que n'hi ha en la Premier League per este futbolista. Tema Borja Bastón, que de moment deixem ahir que després reprendrem en temps de tertúlia. Següent eh, tema que me tocar. Allen Halilovic. Per a tocar este tema se n'anem cap a Astúries, company en Radio Marca, però bon amic, Pablo García Cuervo. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Manolo? Buenas noches. El compañero de Radio Marca en Asturias, ex col·laborador, ex contertuli d'Esports en 97 nit, al qual, eh, encara que siga de la competència, pues, bueno, li furtem alguns minutets eh, aprofitant eh, la bona relació per a que eh, ens conte cosetes de què s'està parlant en Gijón, perquè en València cada volta es eh, evidente el interés con dèiem, per eh, Allen el jugador del base en en Sporting de Gijón, volvemos a ver exactamente en eh, Gijón ¿qué es parla esta situación, Pablo. Bueno, pues la verdad, si te, si te digo la verdad y te soy sincero, poco. Poco mm. porque es un futbolista que está pasando prácticamente desapercibido. Es verdad que tuvo tres o cuatro irrupciones en partidos concretos y puntuales. Es un jugador de picos, muy de picos todavía, sin tener una continuidad que requiere la categoría. Y yo entiendo que esto tiene que ver mucho con la Tiene 19 años, es un jugador que lleva jugando en élite ya varias temporadas, que viene del Barça, donde llegó con 16 años. Y bueno, es un futbolista que se ha adaptado bien a Gijón, a la ciudad, que es respetado, pero que en lo futbolístico todavía no ha dado lo que se espera de él. Es un jugador que eh, mañana es posible que sea titular frente a Leibar y aquí se habla de, ese partido contra Leibar en Gijón porque sabes que mañana el Sporting si no gana tiene muchas papeletas de ir a segunda división. Es un jugador que aquí acaba su cesión el 30 de junio, fue un favor que este verano lo hizo Luis Enrique Abelardo. El jugador tenía ofertas de, equipos europeos interesantes, como por ejemplo el Hamburgo, eh, alemán, pero eh, el Barça lo que quería hacer con estas sesiones era meter una, una, cláusula para que jugara un mínimo de minutos. Y si ese futbolista no ese mínimo de minutos y ese mínimo mínimo de partidos, el club tenía que abonar una compensación. Es decir, que los clubes que se lo llevaban como cedido tenían una especie de obligación de poner al futbolista. Por eso eh, el Hamburgo finalmente se decidió por, no firmarlo. Y en ese escenario apareció el Sporting. Al Sporting no le pusieron esa cláusula porque tendría que ir a jugarlo todo. Y está jugando muy poco. La verdad es que está jugando muy poco en Gijón y todavía está tiernito y blandito para la categoría. Em, la información que tenemos al Pablo, es que Valencia y Barça ya mantes contactos sobre Halilovic. Eh, que eh, el Barça ja sap de l'intenció del València de fitxar el futbolista, el vol mm-hmm. eh, traspassat, no vol una sessió, i que el Barça ja li ha donat un preu al València i que sobre aquest preu el Barça està esperant que València diga sí o no a la quantitat que ja ha fixat l'equip eh, de Bartomeu i a més a més Eh, el jugador estaría en una ficha propera als eh, 2 millones, algo más de 2 millones de euros pero la temporada vinent y el Barça podría reservarse una opción de repesca de, de dos Sí, bueno, em, el director deportivo del Barça, que lo conocemos bien allí, a Robert Fernández, ha venido bastante por Gijón durante esta temporada a ver a Alan Halilovic y no está del todo contento con el rendimiento. Entonces yo creo que es un futbolista que no entra de momento en los planes del Barça para los próximos años. Creo que es un perfil que no se acaba de ajustar un poco a lo que viene siendo el Barça. Creo que con 23, 24 años puede ser un buen jugador de fútbol, pero ahora mismo eh, todo se quedan buenas intenciones, ¿vale? Entonces, eh, visto lo que ha visto el Barça este año, eh, empezó a darle un poco vueltas. Eh, se valoró primero una cesión y se le ofreció el futbolista a equipos del perfil del Valencia o el Sevilla. El Sevilla también eh, lo ha estado siguiendo, Monchi lo ha estado viendo, pero el Sevilla no acaba de verlo. Entonces, en este escenario aparece esta nueva opción del Valencia, esta nueva operación, cuando el Barça decide que no quiere una nueva cesión, sino que quiere ya deshacerse del futbolista. Entonces, cuando se le plantea al Valencia la posibilidad de ese traspaso y con, un mecanismo de traspaso y de operación que son más o menos lo que lleva el Real Madrid. Cuando cede un futbolista fuera, siempre se eh, reserva ese derecho de, opción de compra, de recompra, por dos o tres temporadas. Entonces yo entiendo que es un poco la operación que se le ha ofrecido al Valencia y que el Valencia lo está, lo está valorando. ¿Qué es el futbolista que ahora mismo necesita el Valencia? Para mí no, pero creo que es un jugador bueno que con los años haciéndose futbolista, con minutos y con experiencia en élite, entiendo que puede ser un jugador muy interesante, pero todavía no está para el nivel que necesita el Valencia, pero claro, todavía no sabemos un poco cuál es el proyecto que quiere el Valencia para la próxima temporada. Sí, sobre esa situació es treu una miqueta eh, el voltant del perfil dels futbolistes que estan sonant. Està sonant Halilovic, està sonant eh, eh, Borja Bastón del eh, conjunt de l'Eiva i està també eh, sonant Pablo Sarabia del Getafe. Jugadors molt jovens. Enguany, la joventut ha sigut la gran excusa, la que han dit eh, tots els entrenadors del València, fins i tot la presidenta Laijun, de moment sembla que se va continuar per el mateix eh, camí. Pablo, estarem en contacte? apunta otro nombre, Manolo, ya que estamos. El de Jorge Meré. Estuvo Suso García Pitarcha hace pocas fechas en Gijón, viendo el partido entre el Sevilla y el Sporting, en un palco del Molinón, y, y salió encantado. Ya lo lleva viendo varias veces. Del central sub-21, Jorge Meré, que tiene 19 años, y que está siendo una de las sensaciones. Eh, ha empezado a jugar con el Sporting con la lesión de Bernardo, está haciendo un campañón sensacional y este sí que es el típico futbolista que con 19 parece que tiene 27. Así <laughs> que es uno de esos jugadores que le gustan y mucho a Suso García Pitars, que ha estado en Gijón incluso viéndolo. Eh, no sé hasta qué punto puede plantear eh, una oferta, pero sí lo tiene anotado en su agenda. Así que sí, responde al perfil de los jugadores que acabas de decir, por lo tanto encaja perfectamente. Seguiré también lo de Jorge Meriam. Atención. Pablo, muchísimas gracias y una fortísima abrazada. Un abrazo, Manolo. pues, eh, se quedem amb les dades. El València ha contactat amb el Barça, el Barça ja ha comunicat el preu, el Barça està pendent de saber si el València li diu avanta Mise per 1, entre 12 i 15 milions d'euros, Salva estaria la història. És sorprenent, Manolo, perquè... A més que el Barça se reservaria una opció de recompra per dos anys. Sí, és habitual, aquesta opció de, de recompra per part del, del Barça. Eh, és sorprenent perquè parlaven de que la, el plan que tenia el Barça era el de deixar aixir, eh, com ha servit altra volta, eh, a Halilovic, i a partir d'ahir, després de la segona de sessió, decidir si quedárselo o, o vendre-lo, però al final el traspassa, el vent en este caso al Valencia, siempre que les xifres del Valencia apleguen a lo que vole el, Barça, quan lo més ventachoso per al Valencia, Manolo, sería buscar una otra sesión, no una compra. pero probablemente ahí la presión del, del Barça obliga al Valencia a, a comprar. me recuerdo de aquella última declaración de Suso García Pitar, un dichous com avui, en la delegación de Peñes, quan se va a presentar a Paco estarán un peñista catalán se va a se va i li va preguntar directament per, per Bartra i si el Barça li donaria facilitats al València per incorporar futbolistes en aquest moment pues no sonava Bartra, sonava Jalilovic i Suso Correcte. García Pitar Manolo i després si vols pues, pots recuperar el fragment <coughs> va dir que si Robert Fernández tenia que fer-hi algun favor al València li el faria i en aquest moment ja Suso se referia no a Bartra sinó a, a Jalilovic. per tant a mi me sorprèn que el València busque contractar este futbolista altra volta jove i gens experimentat, com acaba de recordar García e. Cuervo, en lloc de buscar una sessió que és el que volia el Barça, però és cert del que diu Pablo García e. Cuervo. El Barça ja limita el València. Si el vols, tens que pagar-me això. Uh mhm. -huh. I el València pues, ha de donar el, el pas en les pròximes hores. Però interès molt ferm del València, al igual que en Borja Bastón, també en Alen Halilovic. El I jugador... curiós lo de Mere, Manolo. Sí. trobat amb la informació de... De, de Mere, que ens ha avançat Pablo García Cuervo, que, que és un contat, futbolista que diu que ja ha estat eh, Suso García Pitarx mirant Suso en una llista del Molinón. en el Molinón, que és notícia també, uh -huh. veient al Sporting de Gijón, per a vore no a Halilovic, que ja el coneix i que últimament no és titular, sinó a Jorge Meré, el central, altre central jove del Sporting de, de Gijón. Perfecte. Això en quant a eh, noms que sonen per a vindre. Qui tindrà que vindre perquè van a tornar-lo a Torils és Rodrigo de Pol. Tal qual, eh? El tornen. Tal qual. Sí. Ahir sí una eh, informació a la qual no li donem massa rellevància sobre el futbolista de Racing de Villaneta, Gustavo Bou, el davanter, eh, i el que ens va quitar l'atenció és que, a rengló seguit del tuit de la emissora que havia donat la informació, hi havia un fum de respostes de l'afició de Racing de Villaneda dient, si venen a perdre Bou, que s'enduguen, que se recorden de de Pol també cap otra vuelta. altra volta. Per tant, eh, contactar eh, a, un company de la prensa argentina ahora que está està Rodrigo de Pol en Argentina. Se anima a parlar el company de TIC Sports, Joaquín Bruno. Hola, Joaquín. Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches, Es eh. un placer saludarlos. El placer es nuestro, Joaquín. te pongo en antecedentes. días atrás observamos <coughs> el rumor eh, el cual descartamos eh, prácticamente enseguida de un posible interés del, del, Valencia por Gustavo Bou, pero sí nos llamó la atención en eh, ese comentario que había en la red social Twitter, la cantidad de respuestas de la afición, de la hinchada de, la Academia de Racing de Avellaneda, diciendo que no se olvidarán el Valencia si iba por Bou de recoger a Rodrigo de Paul, con lo cual intuimos que no ha tenido un muy feliz regreso en Argentina y en, y en Racing. ¿Es así? Para nada, es así, para nada bueno. La verdad que las expectativas que, había generado el regreso de Rodrigo de Paul aquí a Racing en su momento, casi a, mediados del mes de febrero, generaban mucho porque naturalmente Racing estaba empezando un, semestre cargado de competencias, con la fase previa de Copa Libertadores a la vuelta de la esquina, con un plantel de mucha jerarquía, habiendo podido mantener los dirigentes a jugadores muy importantes y traer a otros, como es el caso de Rodrigo de Paul, que además, eh, por haber nacido en la cantera de Racing, por haber seguido el fútbol europeo, un equipo tan importante como Valencia en su momento, era algo que naturalmente se estudiaba en la previa como un aporte de jerarquía importante. Esto está claro que no pasó, que ha jugado pocos partidos, eh, que las veces que, que, le ha tocado salir desde titulares no ha estado a la altura y, esto creo que, terminó de, estallar en cuanto a, su mal rendimiento el día de ayer cuando Racing jugó como local el partido de día de octavos de final ante Atlético Mineiro, un partido muy importante para las aspiraciones del plantel y de, la institución en este semestre y Rodrigo de Paul ni siquiera formó parte de la lista de 20 convocados. Esto está claro que es una decisión futbolística que lo pone de manifiesto en cuanto a su nivel. Eh, ¿Qué encontráis de diferente del Rodrigo de Paul que se marchó hacia Valencia y el que ha vuelto a Racing? Mira, veo a un jugador que, que, ha perdido, por lo menos eh, eh, en estos meses que ha llegado a Racing, ha perdido e, esa gambeta, eh, ese pie derecho sensible que, tenía tanto pase-gol, esa manera de, por ahí hacerse dueño del equipo, entre comillas, de, que el equipo pueda buscar el fútbol de De Paul y De Paul entregárselo. Eso realmente no se lo he visto. Le ha tocado jugar un partido eh, en cancha de boca, también por Copa Libertadores, donde quizá el técnico lo utilizó en una función un poco más eh, táctica, defensiva y, priorizando también lo que tenía que ver con el rival. Y, creo que, entre esa utilización del técnico y, lo poco que ha tenido de de, revelarse ante la adversidad, lo, ha hecho un jugador que ha perdido todo eso bueno que tuvo en su momento. Eh, me hablas de la falta de revelación ante la adversidad. Hablamos eh, de un tema de apatía, hablamos de un tema físico porque el Valencia en general y Rodrigo de la pretemporada con el Valencia estuvo muy mal preparado eh, en el mes de, agosto y de julio, julio, perdón, por Antonio Díaz, el preparador físico de, Nuno, y eso eh, se ha notado en el Valencia durante toda la temporada. ¿Es un poco de apatía, es un poco de tema físico o pudiera ser la conjunción de ambas cosas? Mira, eh, tema físico no, no se ha registrado, por lo menos desde febrero esta parte, algún tipo de lesión importante o algún tipo de, molestia física que, no le haya permitido trabajar de manera normal, a la par de sus compañeros, o que, lo haya alejado, perdón, de algún partido. Yo creo que, se puede establecer esto de la apatía, que por ahí suena como bastante fuerte, es una palabra que, que, puede encajar en jugadores de buen pie que por ahí no tienen tanta contracción a la marca, pero físicamente eh, acá no se ha, no se ha visto nada eh, inoportuno como para que De Paul pueda desarrollar su fútbol. Em, hablamos simplemente de un tema eh, deportivo o también se dice que puede haber algo fuera de la cancha. Esta es una pregunta que a mí no me gusta hacer, pero como también he oído algún rumor, te quiero preguntar. Mira, bueno, eh, aquí se conocen todos. Eh, Rodrigo de Polo es un chico que, ha nacido muy cerca de la cancha de Racing, que, que, se ha arraigado mucho al barrio de Avellaneda, es alguien que es conocido y que tiene eh, muchos amigos dentro del club y fuera del club, y generalmente por las redes sociales o por algún otro medio nos enteramos de que se habla que De Paul eh, ha estado en este lugar, en este sitio, ha salido, se lo vio con amigos, con amigas y demás. Cuestiones obviamente que, que van eh, en foco a un chico tan joven, pero que obviamente no van en la vereda de un deportista profesional de tanto, de tanto relieve y, y representando aquí en Argentina un equipo tan grande como Racing. Yo creo que, que bueno, que puede ser algo que esté pasando, pero repito, a la hora de jugar y a la hora de ser tenido en cuenta por el director técnico, me parece que, que son cuestiones futbolísticas y que está claro que el nivel no, ha llegado a estar a la altura. Además, siempre sabemos que estas cosas salen cuando el equipo no va bien, cuando un futbolista no rinde. Si, un futbolista rinde o el equipo va bien, estas cosas, eh, el mismo aficionado que le ve, eh, le saluda y, dice que es un fenómeno. O sea que por eso quería eh, también saber si se estaba hablando algo de eso, pero tampoco sin darle mucha más trascendencia de la que tiene. Con todo esto, Joaquín, entiendo que eh, no se pasa por la cabeza en ningún momento de la dirigencia de Racing el solicitar o un traspaso definitivo o la prórroga del préstamo. Y lo veo muy difícil, veo muy difícil porque naturalmente, futbolísticamente, repito y, y compartimos esta charla de que no ha estado a la altura eh, sinceramente el contexto de Racing puede variar mucho porque la Copa Libertadores eh, se va a cortar eh, cuando termine la fase de cuartos de final, producto de la Copa América Centenario que se jugará en Estados Unidos. Si Racing sigue con vida y, tendrá que, volver a jugar después de julio las semifinales y quizá posterior final, supongo que será un valor importante para tener, producto de que siempre se piensa en recuperar pero si esto no sucede y Racing queda eliminado y se termina todo, imagino que, que De Paul no seguirá, no seguirá vistiendo los colores de Racing, también se buscará la chance de vender a Gustavo Bou y, cabalmente les puedo decir que el plantel seguramente va a cambiar. Ajá, eh, hablábamos en un principio, y es vuelto a sacar el nombre, de Gustavo Bou. Yo por lo que he podido pulsar por acá, por Valencia, Joaquín, eh, no le dan mucha consistencia a ese rumor que parece que salió ayer en un medio allá en, Argentina de un posible interés del de, Valencia. ¿Qué me puedes decir? ¿Que, ha sonado algo por allí? Si no ha sonado, ¿me puedes eh, añadir algo más? Acá sonó el rumor y, obviamente empezamos a averiguar, y tanto desde el entorno del futbolista como dirigencial de Racing han negado que haya aparecido algún contacto o algún ofrecimiento o algo que tenga que ver con algún sondeo para, para que Valencia pueda llevar a Bobo en el mercado de verano allá en Europa. Esto realmente en cuanto al oficial no hay nada. Sí creo, sí creo y se los puedo aportar a modo de información que el Olympiacos griego sí podría ser un equipo que venga a buscar ya de manera más seria a WOW para el mercado de verano. Lo anotamos, lógicamente lo dejamos eh, en primera línea para seguir esta información que nos eh, da el compañero de Teiz Sports, Joaquín Bruno, desde Argentina. Joaquín, un placer inmenso hablar contigo y muchas gracias. Por favor, placer mío. Un abrazo grande. Joaquín Bruno, compañero de Teiz Sports en Argentina, sembra que de Paul mal camí folgado. Sí. <laughs> La Apatía... Ah. Is, is, Isidoret... Isidoret, sí, mal assunt, sí, sí, eh? Sí, sí, sí, sí. Mal assunt. Sí. Mal assunt perquè és propietat del València. Sí. No, no, efectivament. I, i tornarà aquest estiu. No, no, clar que torna. Ja hi parlarem. Farem un dia informe cedits. Informe cedits. I ja sabem on, ha, ja, sabem on partís. Hi ha molts que, que tornen, eh? M'agrada molt la de Bou. A l'Olimpiakos. El Bou a l'Olimpiakos, Folgado. El Bou a l'Olimpiakos. Perdona el però és aquí. Me <laughs> recorda cura del Bou. Bueno, 12 i 10. A més, dos notícies. Ja vos eh, contàvem a nit la portada que venia avui forta del Corrile de l'Esport que Mendes anava cap a Torí, que conegam el dia d'avui no s'ha produït aquesta reunió, per a eh, negociar el passe d'André Gómez cap a la Juve. Això és el que diu la premsa d'Itàlia. I a més a més, We The Times, un nom que ja contaren fa mesos en aquesta sintonia, Salva, parla d'un nom per a la banqueta, van eixir mots, eh? però d'este ja vos parlarem, ja vos digueren que tot i la bona temporada probablement no anarà a continuar en el seu club i We The Times torna a traure un nom folgador. Me aburro, Quique me aburro, Manolo. <laughs> no, Sánchez Flores. Quique Sánchez Flores, sí. Que en el Watford, tot i la bona temporada... Sorprenentment, <clears throat> algo ha passat. Algo passa, con Meri. Sorprenentment, no continua en el, en el Watford. I a partir d'ahí, Manolo, pues és un tècnic que és de la Premier, que és de la Premier, sí, Juanjo, sí, i, <laughs> i Sona està en l'òrbita també del, del València. Jo què voleu que vos diga? A mi The Times és un diari que... Una cosa és el Daily Star, que dius, pues mira, entre Mamella i Mamella colen algun text. Val. Però, però The Times és The Times. Sí, sí. The Times és The Times. Sí, senyor. Cuidado. Ojo, paraules majors. Bueno, tanquem així la informació del València abans sí que de... seria un Remember The Times. <coughs> un Remember The Times. Eh, Folgado, a, eh, abans de tancar la informació del sí, València... sí Avui, eh, dia de desfile de representants per el xaletet de la secretària tècnica en Paterna. Sí, ha estat el representant de Javi Fuego uh -huh. i també s'ha passat per ell el representant de, de Danilo. El València Manolo té ahí un problema, o Suso té un problema, depèn del que opine Méndez fonamentalment, perquè representant d'ell eh, en Danilo Barbosa. Recordem, hi ha una opció de compra no obligatòria per de vora 15 milions d'euros per Danilo Barbosa, que en principi Suso no vol executar. Uh mhm. -huh. Este matí el, el repre de, de Danilo en Paterna i també el repre de, de Javi Fuego, convençut de que Fuego va a continuar en el València per a complir l'any o la temporada de contracte que encara li resta. Perfecte. Això pel que fa als eh, representants que han passat avui per eh, Paterna tanquem amb informació de, de l'entrenament. Demà una altra volta trencament de rutines. Padeixes la vida. Al sí. balneari de les Arenes, sessió regenerativa. Baño i massaje, com se diria... Baño i massaje, antigament. Antigament. Ara és sessió... regenerativa. Ah, <laughs> Ara és sessió regenerativa. Ara para la Romero, tranquil. No, no, però és que ara és cert, Manolo, ara sí, sí, és sessió sí, sí, sí. regenerativa. Que sí, que sí. Però abans era baño i massaje tota la vida. Sí, senyor. Passa que ara diu baño i massaje. Mm. I sona altra cosa. Per a sí. diumenge, partit contra el Villarreal. Recordem que el Villarreal ha guanyat 1-0 en el descompte al Liverpool anada a semifinals Europa League. S'ha lesionat Baillí, el central. Ja veurem qui ve. Ja veurem si a Marcelino li agrada l'herba de Mestalla, si està regada o no està regada. Això ho comprovarem el diumenge. Eh, en el València, com dèiem, Cherisev sí. Piatti arriba? Piatti ha treballat, Manolo, uh mhm. -huh. però en, jo crec que la gent fonamentalment està eh, pendent de de Serisef, que sería uh -huh. también un tema a repasar la próxima semana, Manolo. Serisef, de les tres jornades de Lliga que resten, només pot disputar dos partits, perquè si el València vol que jugui Serisef davant del Real Madrid, pues ha de donar una quantitat econòmica que crec que està al voltant dels 300.000 euros, que el València, evidentment... Va ser que no. No va, a, va a executar. Que... I al final, si repassem les mm. xifres de Serisef, no ha, sigut, no ha sigut una bona incorporació. Les xifres sí, el, la quantitat de partits no. no. No. Perquè la lesió l'ha minvat. I esta lesió, en el seu històric, mm. ja ve també arrossegada des de l'època del Villarreal, que és el que te fa pensar d'aquella manera. Bueno, eh, tanquem la formació del València Club de Futbol. Hem de parar de llevant. Després del terratrèmol d'ahir social amb l'anunci per part de Quico Catalán de la 10 de Manolo Salvador a la fi de la temporada, han de intentar que les mirades tornen a centrar-se en la part esportiva. Eh, han entrenat en el dia d'avui, ja veurem si arriba Ivan López, que ja diria que estava per a jugar, estarà així així. Eh, ha parat Víctor Casadesús. Sí, podem escoltar a Víctor Casadesús, Manolo. En primer lloc ha comentat que eh, han de saber en el vestidor superar la pressió que entén que molta gent ja dona al llevant d'una esportiva per eh, descendit, pero que es han de saber jugar a misa presión para tratar de salvar sin extremis. Bueno, nosotros tenemos que jugar sin presión, porque al final todo el mundo nos da por, descendidos y, tú preguntas, ya no de ahora, tú hace un mes hubieras preguntado y todo el mundo te hubiera dicho que el Levante iba a bajar. Entonces nosotros nos tenemos que quitar esa presión, nosotros jugamos pues pensando que, que ellos piensan eso y jugar con esa tranquilidad, porque si no, si jugamos presionados, mira lo que nos pasó el domingo. El domingo yo creo que al final pues no supimos jugar con ese no, sé decirte muy bien si, era presión o no, pero al final no supimos manejar el partido, los últimos minutos finales, eh, perder tiempo, mil cosas que <laughs> tenemos que hacer que al final no, supimos hacer y por eso nos empatan. Entonces eso no nos tiene que pasar más. Si, nos adelantamos en un partido tiene que ser nuestro. Casa Sus, que a mí Manolo ha garantido que el equipo está recuperándose o que ha el aspecto anímico. Los primeros días, la verdad que yo, no, yo por ejemplo, pues el domingo nos fuimos a casa fastidiados porque, bueno, fue un palo duro. Pero es verdad que llegas y, bueno, vas pensando que al final no, te queda otra que, intentar ganar el lunes y, y es verdad que está muy complicado, pero bueno, nosotros tenemos que pensar en que matemáticamente es posible, que si sacáramos los, los tres partidos pues tendríamos muchas opciones pero bueno, sabiendo que, eso, que es complicado, pero los ánimos dentro, dentro de lo, mal después de, ese empate que, a todos nos chupó tan mal, pues bueno, van, van subiendo, poquito, poquito a poco, pero van subiendo. Casa es que también ha hablado Manolo, del seu, en el plano personal de lo que eh, valora ahí la, temporada que está realizando. Sí, en, lo personal está bien porque, porque me da confianza y es verdad que me hubiera gustado que hubiera servido para ganar los tres puntos. Eh, no estoy jugando demasiado y, bueno, al final pues un partido que me ponen y, consigo marcar pues a mí me viene bien y, ojalá pues quedan tres partidos y pueda marcar alguno más y sirva para, para conseguir ese pleno. Bueno, pues eso son las palabras de Víctor Casadesús sobre el futuro de la dirección técnica del Levant, ¿Alguna novedad? me ya de las dades que ja a ir, Folgado? de la Secretaría Técnica, Manolo, uh -huh. no, però pren força la possibilitat de que Kiko reforce la direcció esportiva amb gent que ja ten en la casa. Com ja parlàvem ahir... Eh, amb Iñaki Izmurua, eh, Iñaki Izmurua, Juan, Juan Mora, Mora... Amb la possibilitat de que tornar a la disciplina granota, tema que publicava ahir eh, AS, eh, uh -huh. Tito, ex mig centre, del, del Llevant Esportiu. Abans has parlat tu de que podria recuperar per a este cap de... Sí, ha sigut una errada meva. De setmana Rubi, Iván López, no, és Toño, Estonyo, qui podria... Estonyo, la esquerra, no podria tornar, que, el que pot recuperar Rubi. Sí. 12 i desenteguem la informació, la, la primera part informativa del programa, i entrem en el debat de la tertúlia, del debat i de l'anàlisi, així en la 97.7 Ràdio. Vinga. Vinga. Esports 97 nit, la tertúlia. les 12 de la nit i 18 minuts arranca el temps de debat de tertulia d'anàlisi. Continua des de la primera mitja hora per així Salva Folgado, que continua escudriant internet amunt i avall. Està, mira, està ficant cares, alguna cosa... No, no, no, no, no. Curiositat, curiositat. Curiositat, no? Sí. Curiositat, val. Està per així, que ja l'heu sentit, <laughs> perquè s'ha colat en la primera part informativa Juanjo Romero. Hola, Romero, què tal? Bona nit. Hola, bona nit, Manolo. Com estàs? Molt bé. Fantàstic. I també estem encantats de que estiga en la seva visita mensual al nostre bon amic Vicent Molins. Hola Vicent, què tal? Bona nit. Bona nit, encantat, jo també. Com estàs? Assustat. Assustat <laughs> per, per lo que ve o per lo que tenim? Eh, per lo que ve. Assustat per escoltar els noms que, que estan sonant. Jo era la no primera... per la banqueta, sinó per al camp. Jo fe... era la primera reflexió que feia esta nit. Si en guany hem sentit a Nuno, a Neville, a Laijun, a Suso i a Paco, allà estaran parlant de que tenim una plantilla molt jove com a raonament de la mala temporada, de la mal, del mal rendiment que ha tingut en guany el València Club de Futbol i els noms que estan sonant de primera línia i dels quals ja vos hem desvelat, ara tornarem a repassar dades, que el València en alguns casos ja ha iniciat contactes com Borja Bastón, Jalilovic o Álvaro Midran, inclús Pablo Sarabia, pues home, jo veig que el perfil és el mateix. Sí, a més de l'edat, que són, no sé, la majoria d'estos noms que has nombrat són tendres, són molta alegries, i el València precisament el que esta temporada crec que l'ha penalitzat, eh, a més de no tindre entrenador en la banqueta, és que tenia un grup eh, molt feble. Sí, a més, a, a mi, més que els noms, que també me preocupa, me preocupa la falta de model, no? Vull dir, mm, és, jo encara no sé quin és el model de Peter Lim, encara no sé quin és el model... Ell ho sap, ell ho sap. Bueno, jo crec que tampoc, però bueno. <clears throat> Per, eh, eh, per a mi això és el més preocupant, vull dir, què és el que serà el València l'any ah, que ve? Quin entrenador serà? Serà Paco? Serà Quique? Serà Pellegrini? O sea, quin model <clears throat> tan distints? L'altre no? escoltava ah, a Jiménez, el, el, el jugador de l'AT de Madrid, dir sí. que l'ADN de l'AT de Madrid era molt similar al de la selecció uruguaya. I, uh mm -huh. -hmm. i clar, eh, jo que sempre ho teletransporte tot a, a, al nostre territori... Uh mm -huh -hmm. Dic, hòstia, quin és el nostre ADN? O quin és el ADN sí. que volem tindre? Aquí se volen parèixer? I pues, és que jo crec que efectivament... Probable, probablement queda en una pedreta d'àmbar com en el Parque Jurásico en l'any 2004. I el que més me preocupa és que qui té que I definir aquest ADN no, no, no ho sap. No ho sap, no ho sap quin ADN vol imprimir a aquest equip. això deia que, que me preocupa més, a banda dels noms, quin és aquest model de futur, o de, bueno, de futur no, de present, de evident. De ja, perquè si no, acabaràs tenint altra temporada igual d'horrorosa aquesta. O sea, eh, eh, si, si tot això és dulce en jove per un altre en jove o per Xema major, eh, no saber si és Paco, ahí estarà l'entrenador o no, no saber si anem per un o per altre, si, si Suso fitxarà quatre i Mendes traerà dos més i Lin, le, o sea, tot això és el que mm, per a mi és molt preocupant. En Mendes jugadors no és roïn, Vull dir, tindre... No, no, no. no, no és el problema és que te portes de la cartera de... El, el, el, el problema no és, és portar sols per portar. Vull dir, és omplir això de gent que no sap per on va, saps? Què és el que ha passat? Insistís, des de que, des de que eh, l'IN se fa càrrec del club. I Perquè el, el primer any es de, per a mi, bueno, per, per moltes coses i moltes raons que ja hem raonat així moltes vegades, <clears throat> però la realitat és que des del principi aquest home no ha portat un model de treball que sapiguem no quin De moment no el té. I a més en l'Inlàndia, que, que les coses <laughs> succeeixen a altre ritme, en, en una, una pausa vital distinta a la que tenim així, Custodi molt Mira, bé. Mira si és distinta, que no apareix per Mestalla i va Getafe. Diuen que, que el diumenge millor ve, no? escolta sí, jo. Sí, sí, sí. Diuen que ve. Mm. Mm. Bueno, ara, no?, que ja, que ja estem tots relaxats ara ja estem i, i no hi ha cap pressió. No, però deia que, que clar, eh, en el món de l'IM, a més, que custodia molt bé, molt bé els secrets, sempre n'hi ha una capacitat innata per a, la, per a la sorpresa, i la sorpresa sempre negativa, no?, o fins mm-hmm. ara. Entonces, clar, que és que igual eh, la sorpresa que es dona és... És, eh, és pitjor que el que hem vist És pitjor ara. que el que està sonant, sí, mm. això és, també és el que m'assusta. Mm. En tot cas, Manolo, jo crec que el model que té el València, desgraciadament, és el de qualsevol equip eh, sub-21 o, o el de qualsevol equip eh, filial el perfil de futbolistas que... ¿Quién estará de sub-21? Que busca Celades, ¿no? Ja, tenim l'oci entrenador. Ja tenim el tècnic. Albert Celades. Ja tenim el tècnic. Però, a més... Pues no rescatem a Lopetegui, que també estigui ahí. Escolta, a veure si li pega un marechol. Dixa Lopetegui. Lopetegui, igual, davant d'alguna pissarra... Marechol, igual li pega una torba, li pega, una torba, li pega un pantall... El president del Porto no, l'ha deixat molt bé. anàlogues, li pega un pantall. Eh, eh pantalls, torba, repent, qualsevol de les tres val... M'encanta el concepte pantalls. Pantalls, pantall està molt bé. però, un repent també està molt bé. De repent. <laughs> Però si recordeu, el dia de la presentació de sus Celso García Pitarc, uh -huh. iba a parlar de que efectivament ya vemos futbolistas futbolistes eh, jóvenes i que probablement lo que el Valencia necessitava era futbolistes experimentats. I que en les pròximes incorporacions parla... tractaria de sí, i, mitigar sí, la situación. Sí, ja parlarem... Que si caerá de Fedba, va Ojo, per... igual el Valencia está manejant una sèrie de futbolistes ja a més recorregut fet i si això venen i estos venen com a complement no me pareix una mala política. Uh eh. -huh. Ara, si només venen estos, sí me sembla una mala política. És molt complicat. Quan va parlar Suso i ese dia, Manolo, varen dir, bueno, s'enfronta directament al model de Meriton, perquè cada volta que escoltàvem a l'Aijun parlava projecte a llarg termini, mm. futbolistes mm. jovens, futbolistes prometedors, etc. I ja parlem, bueno, Suso sembla que va canviar això, però veus el perfil de futbolista que està buscant Suso en el mercat, Medran, Sarabia, Halilovic, Meré, i és el mateix perfil de futbolistes. La diferència que juguen a la Lliga Espanyola. No hi ha cap altra diferència respecte a la, a la edat o a la data de, de naixement. Sí, senyor, que som el València, no el Getafe. No, i, però esto... Manolo, Manolo <laughs> diu, bueno, si ven, i Manolo diu, si venen estos jovens i venen futbolistes quallats, perfecte. Però per a que arriben estos, que ja estem parlant de 4 o 5 futbolistes, ah. quants han de vindre madurs i fonamentalment quan s'han d'abandonar el València aquest Clar, estiu, que, que no caben tots, és impossible. no caben. Si parlem de dos o tres joves, més dos o tres, per, no, per, per posar la mateixa quantitat, no. de, de veterans o de més, més, més fets, que, que, que estan així que van eixir 7 o 8 suaus, perquè... No, I el fair play financer, eh, clar, i reduir que... el mm. cost per la directilla vull dir, és És molt interessant, Salva, el que dius de que eh, igual tal volta s'hi model, i si model sub-21 el, el, que... el que es vol, però clar, si tu vols un model sub-21, que és respectable, mm. igual és la teva opció de club. Uh mm. -huh. Ara, després no, no ho és com a excusa quan diuen és que, pues no va bé. és que tenim, tenim això, un equip molt jove. Mireu, el que vos han triat. És el que has Primer això i segon, rodeja'l d'un cos tècnic. Clar, lo suficientment que... experimentat i ah, contrastat també. per a que sàpiga dirigir a aquesta selecció sub-21 que has format. És que, a més, eh, eh, sí, sí. Eh, jo crec que una part fonamental d'un club, i se demostra en tots els equips que triomfen, és el cos tècnic i l'entrenador. entrenador i clar, així encara no sabem... O sea, eh, la revàlida de, de Paco són <clears throat> sis partits, però que si, si ara un no fa bé com el Getafe ja resulta... O sea, abans del Getafe era el millor entrenador del món. Però que I ara que ha perdut... Bueno, que ha empatat en Getafe ja sembla que no és el millor. L'Atlètic I... de eh, Madrid té la mateixa mitjana d'edat que el València. És un equip jove. De fet, quan juga contra l'últim partit eh, uh mhm. -huh. València-Atlètic de Madrid, l'Atlètic de Madrid tenia una mitjana d'edat per, jove que el València. Uh mhm. -huh eh, es tracta de rodejar aquest equip d'un entrenador, mm, no sé si ja contrastat, que crec que també en un recorregut, però és un entrenador lo suficientment capacitat per a crear aquest ADN que jo claro. crec que és el fonamental per a aquest equip. Si, si, si a més, de fet, la joventut en si no és, no és una mancança, no. tot el contrari. Ara, és el que estem parlant. Si, si, el, si no existís model, la joventut és en comptes de ser una cosa bona, se converteix en una cosa roïn perquè al no model se, se li afegís la inexperiència, se li afegís els nervis quan les coses no van bé, se afegís que, que ningú tira del carro, la famosa paraula de se afegís que no hi ha vestidor, no hi ha eh, líders, o sea, afegís moltes coses. Clar. El problema que no té quan, quan t'arriba una laguna de aigua és que ja se repetís com l'abuelo cebolleta, ¿val? Eh, I més quan t'arriben aquestes coses. Eh, però sé, jo... No ho... estan <coughs> eh, jo ho he contat i ho, i ho torno a contar. Un servidor ha tingut l'oportunitat de parlar amb un secretari tècnic que va fer dos equips diferents campions d'Europa, i m'ha dit sempre el mateix jo sempre que arribi a un club i me donen potestat per a treballar dic eh, al president mira, el 10% de lo que te vagis a gastar del pressupost que tinguis per a gastar en fitxatges gàstatelo en l'entrenador perquè és el que te va marcar la idiosincràsia, la personalitat el... i en efecte, com dia Juanjo si vas a fitxar, fitxa el que fitxes però fonamentalment si vas a fitxar un equip jove Pues el lideratge té que ser millor de l'entrenador, com diu Vicent. En efecte, la, millor, la gran aposta a ser l'entrenador quallat, fet, que a més sàpiga maneja aquest tipus de futbolista mm -hmm. encara per fer, encara tendre, encara mollet. Jo crec que, sí, sí, jo crec sí, que és una Fonamental. I, I jo, insistís, jo no sé encara, perquè se parlen de molts noms, com també en els però no tenim clar la direcció per on va el tema del tècnic, així com sí que se reconeix en <clears throat> moviments jo, jo entenc, Jo entenc que hi ha un hermetisme total de sí, però no n'hi ha de Schwartz per exemple. No? Bueno, este projecte ha mostrat que custodiant secrets és, molt, és, és, són molt bons. Sí, és, és de veres. Ah, això és cert. L'altre dia, escolta, no, no, sé, no sé de qui, eh? copio opinions d'altres, mm. és una cosa que sol fer, <laughs> però no, és que no recorde. Però eh, la reflexió era la següent eh, Benítez va fer molt, molt de mal eh, a la idiosincràsia del valencianisme, perquè a partir d'aquest moment començarem a creure que qualsevol nom eh, més o menys desconegut, no, no poc experimentar, perquè Benítez ja té una experiència llarga, però que qualsevol entrenador podia valer per estar a València. Quan abans no havia sigut Xina i els entrenadors del València venien ja eh, en molta trajectòria, en molta experiència. I crec que és moment de, de reprendre aquesta filosofia de club. O sigui, qui té que vindre al València té que haver demostrat que pot entrar al València. Mm. Jo, hòstia, bueno, jo de fet així eh, ho he dit moltes vegades en aquests micròfons que... Igual t'he copiat a tu, eh? No, no, bueno, no ho sé, millor. <laughs> però t'he dit que jo he defensat, però no de ara, vull, jo crec que el València des de fa molt de temps ha, segut, ha, ha fet màsters als entrenadors. Jo crec que... Eh, per la tema, excepte, I hem discutit moltes vegades. Excepte en el cas de mm. Ernesto Valverde, que ja amb la sí, minifeta, eh, eh, eh, i de la segona etapa de Ranir, que no compta perquè, bueno, perquè, no perquè Ranir la segona etapa ah, a passar l'estiu. Mira, mira Valverde, eh, funciona. Clar. Funcionar. Clar. Està clar que pot no funcionar, però la majoria però de les voltes te va a funcionar. Clar, tens més possibilitats I, i per exemple, eh, eh, Emery, que és un cas molt, molt, molt en esta taula molt... Cuidado, no, molt, no, molt, ojo, molt de posar no, no, no, no, però això Manolo el reconeix. O sea, Manolo reconeix que Emery se n'anà de València sent molt millor entrenador que quan ah, arribà, clar, clar. perquè va fer un màster així clar. que ha aprofitat molt en el Sevilla. dir, I Quique li passa el mateix. I, i, i o sea, és que la, la llista és tan llarga que, que clar, només que n'hi ha que mm. mirar un poquet darrere, veure el que no s'ha fet bé intentar fer-ho. Sí, l'IM ja va dur el model, és Meriton Tebeca, que qualsevol podia vindre aquí sí, a fer el seu Erasmus i a, a, a passar-ho bé. Erasmus Meriton, no? És que claro. repassant les edats, Manolo, i ho acaba de fer, mira, Jorge Meré, central de Sporting de Gijón, 10 anys. Alen Halilovic, 10 anys. Pablo Sarabia, Getafe, 23 anys. Álvaro Medrán, 22 anys, el del Getafe, cedit pel Real Madrid. I Borja Bastón, 23 anys. Mm. El parvulario chiquilín. <laughs> Uh -huh. I estic totalment d'acord, vull dir, el tècnic, si estos futbolistes són apostes, el tècnic, si renova Paco Allestaran, en tots els respectes, continua sent una aposta una aposta. 12 i mitja. Després vos contarem l'aposta que estem fent a la 97.7 Ràdio en quant a les dades que tenim, que les posarem sobre la taula també per a que puguen eh, valorar-les tant eh, Vicent Molins com Juanjo Romero, com Folgado, que a més ha afegit algunes d'elles. Tema eh, Borja Bastón i tema... Està Allen, un falla, eh? Ixe, ese tema, eh? Ah. I tema... Eh, eh, és, va una falla o alguna cosa? Sí, va una falla. Ah, està bé. Falla d'honor. Eh, vinga, 12 i mitja, fem una pausa, llegim els missatges i tornem. La bona imatge sempre està en joc en la 97.7 Ràdio. Diumenge, des de les 7 i mitja de la vesprada, et contem com el València està obligat a donar sempre la millor imatge i més en un derbi. A Mestalla, València-Vila Real viu una nova edició del partit que enfronta els dos millors equips de la comunitat valenciana en un enfrontament que mai no és un partit més del campionat amb la narració en valencià de Manolo Montal i Salva Folgado. Recorda, València-Vilareal. Esports 97 el partit, el teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Colaboren Casco i Fotopro. Pon en forma tu mandíbula, porque llega a Casino Cirsa Valencia el humor de Agustín Jiménez, el auténtico macho español. Sábado 7 de mayo con sesión doble. Reserva en la web del casino desde 15 euros. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, the power of dreams. Center Auto. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero. Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuar de Poblet, Valencia. Eva Ruiz Córdoba obtuvo la primera sentencia de España del Tribunal Supremo que declara nula la salida a bolsa de Bankia. Si se vio perjudicado con las acciones de Banco de Valencia, si recibió un laudo negativo de preferentes y obligaciones, afectados por cuotas participativas CAM y cláusula suelo, atención, es urgente y necesario interrumpir prescripción porque acaba el plazo de reclamación. Pida cita hoy mismo. Eva Ruiz Córdoba, 96 348 6450 o 657 32 59 62. Ah, y solo cobra si usted cobra. Recuerde este nombre, Eva Ruiz Córdoba, y recupere su dinero. Si te agrada el sport, esta es la teguasita obligatoria. Sports Sports 97 el teu equip, la tegua radio. Tuiteando, tuiteando, tuiteando. Les 12 i 34 anem a començar a llegir els eh, tuits en el dia d'avui. Vos hem preguntat si eh, el, per a vosaltres el partit contra el Villarreal és un partit especial, eh, del vital, però també, lògicament, esteu opinant de totes les dades que estem donant en el dia d'avui. Per exemple, Christian Dion, que no lo sea por definición, para mí es un derby. Fermín VCF 1919 dio la verdad es que no partir con con se qualsevol y y que, que no, es un partido con y que acabe la liga. VCF dio no, el partido importante lo tienen ellos en Inglaterra. José Martínez dio siempre que jugar al València es un partido interesante. Pero yo le digo, moltes al Villarreal, no soporta Marcelino. Eh, Jesús Taulanueva diu que per d'ell no és important. José Checoyones diu no, ir a pitar a limpia a los jugadores. VCF diu, y os pediré que por favor tocarais el tema del Valencia. Cada día es más pequeño. Duele, pero creo que es así. Cambios, por favor. Sino Crack diu, este año no. Si nos jugáramos algo, sí, porque sería un rival, pero este año no lo es. Tavo de Berimodo diu, de especial en Tepoc. L'únic és perquè és un derbi, però per desgràcia per poc més. Pedro Simó és uno de esos partidos que tienes más que perder que ganar. És un derbi descafeinado. Carles V diu, s'ho carregaran tot. Eh, Matío, eh, Colillero dio lo importante. A ver, una foto ya Matías. Dio lo importante es que ellos van a jugar una final y nosotros pendientes de llegaremos el domingo a ellos para nada. Eh, Nandiudio con la salvación hecha, partido del Plus Prime Time, partido perfecto para pegar una pitada a jugadores y club histórica. Mark Diu, lo único especial de este partido es que es un derby y ya está. Miguel Ángel Mendoza, Diu que res. Archie Diu que dar canazo a estos medios que nos tienen tantas ganas. No, gracias, demostremos porque somos la mejor afición. Peix Orient Diu, el partido especial para Cada partido contra Valencia es el partido de la seva vida. José Manuel Diu es para mí algo más que un partido. Derby, último en Mestalla. No, es penúltimo en Mestalla, el último es contra la Real. Curva Nord, a ganarles por lo que pasó en el Madrigal. Para mí es eh, mejor parte que el próximo partido. Para mí es mejor aparte. Para mí, aparte, es mejor eh, que el próximo partido contra el Real Meseta en el Bernabéu. Pero antes, primero el Villarreal, Amunt mes. Amundio no queda nada de. No, lo que queda de liga solo sirve para ver quién sigue. Hay que decidir ya un sistema, un misterio y los jugadores para el equipo. <coughs> Eh, Fernando Perales sobre el tema de Borja Bastón, que si tiene novios fuera, novio de la Valencia. Eh, Kevin Perminadi, un derby un derby, hay que ganarlo, pero con limpieza porque somos el Valencia y somos grandes, muy grandes. Amun, Tony Campos, Diu. Si vas a Sevilla, no veo a Jalilovic, ni siempre estará al nivel de Valencia, pero que bueno importarlo. Después lo mataré. Jesús F. Diu, para mí es un partido más, como el español, el Betis o el Bilbao eh, Mereva para Centralazo de UJM sobre la información que nos dará Pablo García Cuervo en nuestra sintonía. Eh, Javi J también sobre el tema de Merediu, este sí que es bueno. Mario Silva Diu solo, solo eh, seguro solo estoy de estar vivo. Es la info de Sport y Sport antes en día. Ya ha hablado, empezó de 12-15 y opción de recompra. Eh, eh, F, Diu, hay dos años para ejecutar la recompra. La pasa dice que tienes, Sport no antes en NIT. Tiene que romperla brutalmente. Eh, Junior Dius que se lo queden ellos para la de Jarelovic, David Amigo de una mejor opción que veo, que, veo es que suba el Elche a primera y si lo podemos dejar cedido. Aquí poco iba a hacer, ya jugará aquí. Cree que se para de Jarelovic Mes. David Diu, eso, eso, que se rían en el Camp Nou con fotos del Barça, que le Es genial. Eh, Is Ventura sobre, sobre Meredius, ese chaval es una filigrana. Eh, me espera, sí, Emilio Fons, Diu. El Valencia no necesita tanto jugador joven, no aprenden. Eh, en cuanto a entrenador, Quique sí lo veo que ha mejorado. El Tagómetro Diu, vender a esta joya por 10 millones y compran a Arda por 40. Vaya PM de directiva, con perdón, se refiere a la base, eh, que este es oyente de Barcelona, que está seguir la información. Emilio Fons, Diu, que es una estafa. Peris diu algo para Vicente Molina supose que tendrás alguna digestión que wishy shows o algo así sí. diu eh, sobre Jailovic Isventura diu mentira de jugador, es eh, humo, jugador de YouTube des que le agrada el Mal sí, diu, <laughs> diu no. JW Samu BCF diu Yo voy que torne la germanor Y la rivalidad sana. Son germans, El eh, enemigo es la meseta. Steven diu, Mere sí que me gusta. Ricardo Giner diu, no, no le dijo Suso al llegar eh, espera, a ver así. Que al equipo le faltaba madurez y que hay que buscar las próximas incorporaciones. Luis dio un partido més espera Donde deberían de estar Los altos y nosaltres Donde debería de estar el Lleván Manuel Esquira Dio lo del ADN, de verdad que es arreglarlo con Quique. ¿Quién lo ha dicho? El ADN de la información bajo la manga Ara li donarem el telèfon de The Times, que és que dona la informació de Quique, i li pregunta a vostè. Eh, Lluís diu, diu, si voleu Maduro, et Edviges. Pues sí, era Edviges. <laughs> Eh, Edviges Maduro. Edviges Maduro. La californiana i el Land Rover. On està? A les 8 del matí. Que ah, gran portada. Està en Gràcia. que, gran, que gran portada de Super No estarà amb la californiana. Que gran portada de Super aquella. Eh? Quina? La que ja la veia. Ah, la de la novia sí, de... Correcte, correcte. Que gran portada va ser aquella. Va marcar un gran gol també, eh? Sí, sí. Lo que no tinc jo clar és el cotxe de Maduro a voltes funcionarà sense Maduro. És una història que algun dia també contarem. Pepito de us diu especial per veure en Villarreal en qui fixar-se està més a prop de jugar una final que no juga des del 2008. Un abraç i eh, són les últimes eh, els últims tuits que ens han eh, arribat entrem eh, a donar-vos dades que és una frase que jo repetís molt i que no m'ha agradat mai, la d'entrem en matèria, perquè és una cosa que no acabem d'entendre molt. Antes estaves en l'antimatèria. Clar, que venim de l'antimatèria, és una frase feta que no acaba d'entendre. No estaria mal, tampoc, estar en l'antimatèria. No estaria mal, no estaria mal. És una frase que no acaba mai d'entendre. I, la culpa és meva, que moltes voltes la dic, eh? Entrem en detalls. Informació que es donava el company de... Eh, Entramos en harina... Tampoc, no, sí No, complicat, complicat. eh, eh Frase que ens ha dit el company de Telemadrid Radio Carlos Sánchez Blas, que a més domina molt la informació de l'Atlètico de Madrid. L'Atlètico de Madrid té intenció de fer caixa amb Borja Baston perquè no compta amb ell, va fitxar un eh, davanter eh, de qualitat, eh, a més de que eh, aposta per Torres, que ara sembla haver la de la mà del Xolo Simeone, a més, Borja Baston acaba contracte en el 2017 amb l'Atlètico de Madrid, per tant, eh, l'Atlètico sap que per a fer caixa amb Borja Baston ha de ser este estiu la informació que ell té i que també tenim nosaltres és que eh, el València ja li ha fet arribar a Borja Bastón ja veia la proposta, l'oferta per a vindre al València. Oferta que el jugador veu amb molt bons ulls. Li agrada molt l'oportunitat de vindre al València. Problema. No sols el València està darrere de Borja Bastón i informació que ja estava Folgado hi ha dos equips Premier, Premier més pasta trocotro, es el que té la tele allí y lo que té la tele así, el que té la lliga allí y el que té la lliga así, hi ha dos equips Premier, Tottenham Hotspurs i Everton. Everton. Si aconseguís el traspàs, o si finalment se li en va, més que si l'aconseguís, perquè sembla que sí, mm. Mm-hmm. sí, però sembla que se li va... Eh, a ell li agradaria entendre-lo, però va tindre que desfer-se de Romelu Lukaku, va ser un jugador pel que l'Everton aposte. Per tant, les opcions Premier, Tottenham i Everton poden reventar la opció que al futbolista li agrada, que és la de vindre a Mestalla. Ofertes que ja coneix l'Atleti de Madrid i ofertes que ja coneix Bahia uh -huh. i que efectivament valora més que l'oferta econòmica del València perquè són superiors. Perdona, me rectifiquen. Maduro juga al Groningen. Ja està. Et diges? Uh mm. -huh. No, te deia que Bahia coneix la, les ofertes Premier, Manolo, el Atlètic Madrid coneix les ofertes Premier, igual que ja se coneixen les ofertes, o l'oferta del, del València, i la Premier eh, supera l'oferta del València, i la Premier supera en fitxa, evidentment, també, la fitxa que el València li podria pagar a, a Borja Bastón. Esta història, si recordeu, ja incidís en ella la presidenta Lai Hun en la assemblea en la Junta Ordinària d'Accionistes, on diu tenim un problema molt greu de costos de plantilla, sobretot perquè hi ha lligues que poden competir a un nivell superior a l'espanyola. Vull dir, quan jo dic que la lliga espanyola és una castanya, uh -huh. en tots els aspectes, este és un d'ells. Vull dir, si la lliga espanyola fora tan bona, vendria un emperador internacional i faria patapom, pasta damunt de la taula, i un repartiment com cal. Així no, si el repartiment és el que és, i la lliga és la que és. La lliga és la que és, de tal manera que en la Premier, ja saben, la 2007 2017 quan comença i quan acaba, ja estem en els horaris provisionals de la jornada 37 i 38. I a partir mm. d'ahí, tota la resta de coses. Però a mi m'agrada que, que futbolistes com Borja Bastón estiguen en, que estan en creixement, uh mhm. -huh. estiguen en aquesta disjuntiva de tindre que elegir eh, València o pasta, o més uh mm. -huh. pasta mm, perquè en el València estaran demostrant ja coses, eh, una fam, un compromís, uh mhm. -huh. que, que és el que li fa falta a aquest equip. A, mi lo que... Bueno, no, no, dic, Manolo. Però... No, el, problema, el problema, que jo coincidís amb, amb l'apreciació de, ah, no, de Vicent Molins... Ara ho tens complicat, ho tens complicat. El problema, no, en, més enllà de la voluntat del jugador, és que tots els jugadors fan molt de cas als representants. Exactament. I si Bahia veu Bahia. més ja a Anglaterra, li va dir, Correcte. xicón, Correcte. està molt bé que t'agradi València, però Correcte. és el, és el, és el perill que té el València. Eh? Jo, jo el que volia afegir al debat és és la part futbolística. Avui. A mi no me pareix un grandíssim jugador per vindre al València que no millora el que tenim ara. Uh -huh. Llevant el tema Negredo, que ho hem parlat eh, a micròfon tancat i que segurament no continuarà, eh, bueno, és un jugador que en l'Eibar eh, sí, ha fet gols, que l'any passat estigui crec que en el Saragossa i va fer gols. Torna a ser una aposta. Eh, sí, jo crec, jo crec que pot millorar el que tenim, mm, per ara mateixa... Però, clar, avui, no eh, si se, quan parlava del traspàs, parlàvem de 10 milions d'euros, Manolo? que volia l'Atlètic de Madrid? O quan era? No és que no és... Sobre 10 quilos ha dit Carlos Sánchez. Pues clar, jo m'ho pensaria, perquè gastar-se 10 milions d'euros en un jugador aposta que ha jugat en l'Eibar i ha fet gols, i que sí, però bueno, jo també me conten coses del jugador, que sí, que és un bon jugador, però que se queda ahí. Té 23 anys, pot pegar un, un bufit. Al final i, el mercat i... està també d'una forma que encontrar un bon, un bon davanter... Mm, sí, però tu és que tens ja vols davanters així també, tens a Mina, tens al Càcer, tens a Rodrigo, que sembla que està un poquet més integrat en els últims partits, no sé, hasta que, a millor seria, si, si tots, és que estem en lo d'abans, com no saben quin és el plan, eh, comptes en Rodrigo o no comptes en Rodrigo? Comptes en Santimina supose que sí, perquè és una aposta jove, doncs ja tens l'aposta jove en Santimina trau, dur-te ara una altra posta jove per lo mateix, vull dir, no sé, és que moltes vegades, com, jo crec que, com parlàvem abans, el plan és més important que els doncs, jugadors, pues, mm, se, se quedem en este dubte, pagar 10 milions d'euros per un jove de 23 anys o per un no tan jove, pues bueno, no ho sé, no ho sé, jo tinc dubtes, la veritat. Igual que, que perquè serà el nom que girarà, lo de Danilo. Clar, és que n'hi ha que estar boig per a pagar 15 milions d'euros per la meitat de Danilo i tot el món diu que serà molt bon jugador, doncs pues molt bé. Però, però és el però, cas de Cancelo, però, que, can, que Cancelo ara val una barbaritat. Clar, és que Cancelo quan se paga tots pensaven que era una barbaritat. I jo continuo dient que era una barbaritat. Era una negligència més que una barbaritat, perquè aquest jugador no valia aquesta pasta. Uh mhm. -huh. Ara la val, sí, i, i afortunadament així molt bé. Però, però era, era una negligència, o altra cosa, pagar 15 quilos per Cancelo com, com va... Clar, perquè saps què passa, Que se paga per el que se paga, no per lo que tu penses que va ser. Correcte. Saps? Quan se fa lo de Cancelo, ningú li importa si anava a anar bé o bé o, o, o roïn. Era una aposta d'un altre estil. I no és el preu normal del mercat. Clar, saps? E, era per una altra cosa, era per a que l'amic... Era per a que gent se duguera diners. I com era per a que gent se duguera diners, així bé, pues bueno, així bé, però és que no se fan les coses per un tema futbolístic, es fan per altre. I ese és el problema, ese és el problema. Ara que el València té un director esportiu, eh, és el moment de començar a pagar preus justos i no preus adulterats. I, i també anem a veure costos, sí. en, el, en el pròxim mercat d'estiu si de deberes, eh, tenint un director esportiu, les coses han canviat. Jo crec que va ser... O sea, tinc la impressió, i, i m'agradaria que si fora, de ser un estiu molt interessant. Sí, segur. Per a veure de, de, de veritat... L'autonomia de Suso i per no, a passar no projecte. No l'autonomia, sinó quin València anem a, a tindre? Cap, cap, eh, ca, cara a quin València anem? O sea, on anem? Ja han passat dos anys, l'home este ja ha vingut, ha fet el que ha tingut... Ara estem en moment, en moment de, de, de definir. Per a mi és, a veure si se definís. Per a mi aquest estiu és la, la prova de l'algodó del projecte LIM. Sí, sí, sí. Uh, ah. 12 i 46, fem una pausa per a la Publi. Abans eh, vos eh, dir que acaba de ser filtrada ja la portada de mà de la Galleta de l'Esport, més enllà de la, de, la, de la part central, que és deliciosa, eh, hi ha una foto de Simone caracteritzat com el Che Guevara, i el titular és Il cholismo e la rivolta contra el tiki-taka, que me pareix oh. extraordinària. Oh. Els italians eh, titulen molt bé. Eh, part Eh, superior esquerra de la gacheta de l'Esport eh, eh, diuen que Lite, Milan, Sochi, Idea, Pellegrini per a la panxina és a dir que Pellegrini sona per a la banqueta del Milà 12 i 46, pausa i tornem, hem d'afegir alguna dada més al que ja sabem de Borja Bastón completant també amb la informació que tenim sobre Allen Halilovic ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. ¿Te agrada ir a correr? ¿Has convertido el running en la teua pasión? Super Running es el tu programa. Tota la información sobre los cursos populares, es con 6 desmillos especialistas y el calendario mes completo del running en la Comunidad valenciana cada semana en Levante Televisión, Información TV y en Superdeporte, Super Running. ¿Buscas coche nuevo? De ocasión te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil, cerca, aparcar sin problema. 15 marcas. Primos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces, Valencia. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. La y imagen siempre está en joc en la 97.7 Radio. Diumenge, des de les 7 i mitja de la vesprada, et contem com el València està obligat a donar sempre la millor imatge i més en un derbi. A Mestalla, valència Real viu una nova edició del partit que enfronta els dos millors equips de la comunitat valenciana en un enfrontament que mai no és un partit més del campionat amb la narració en valencià de Manolo Montal i Salva Folgado. Recorda, València-Vilareal. Esports 97 del partit. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos Belarte. Col·laboren Tasco i Fotopro. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 49, el traductor, ¿qué pasa, Folgado? No, lo de, lo de la, Pellegrini. La, sí, Uy, en la gacheta de l'esport. Hi ha hagut una assemblea de, de socis en el uh mhm. -huh. Milà que a part d'insultar a Galeani li han dit eh, usted una... A Fetty Adams l'ha insultat? Usted és una bailarina, li han dit a a Galiani, de fet ho reflectís la, la portada uh -huh. de la Gatxeta, uh -huh. la idea de Pellegrini és la idea que han proposat els socis uh -huh. a la directiva del, del, Milà. del Milan en l'assemblea. En l'assemblea de socis del Milan hi haurà gent com el Chato o Vicent pues, pues, home, si estan proposant eh, entrenadors... Home, jo... són sèrios, són serios. Proposar el, a Pellegrini és una cosa eh, Ja, eh, seria. ja, però imagina quan se proposen coses esportives en una assemblea... Perquè... Són italians, n'hi haurà. N'haurà, segur. Sí, no tinc dubte, no tinc dubte. Sí, sí, sí, sí, sí. 12 i 50. Alen Halilovic, altre futbolista... Jo com un apunt que volia donar, donar respecte a Bastón, Manolo, que Bastón vinga i que el València estigui fent maniobres per aportar ja a, Bastón, que us ha comentat així en esta sintonia, uh -huh. eh, vol dir que el València va treure un davanter de la seva plantilla, de la seva nòmina. Pues el davanter, que vol, no el davanter que vol traure és eh, Suso del vestidor de València no és altre que Álvaro Negredo. Per què? Perquè és evident que amb 7 milions d'euros eh, bruts per temporada eh, a lleutxera d'una una barbaritat regularitat el cost de plantilla per a la pròxima eh, temporada. La idea és la de traure eh, Negredo. Altra cosa és que el València aconseguisca eh, traure a, a Negredo i el substitut de Negredo pues, és, Borja, és Borja Bastón. Bueno, pues, dit això, plantejat això, Alen Halilovic, com dèiem, jugador, eh, propietat del Barça, que està cedit en el Sporting de Gijón, per el qual el València ja ha parlat amb el Futbol Club Barcelona, ja ha parlat amb Robert Fernández, eh, Robert Fernández, el eh, secretari tècnic del Futbol Club Barcelona, i el Barça ja li ha donat preu al València. Estan al voltant de entre 12 i 15, depenent de... Eh, eh, el que passa sempre. Eh, eh Tarifa plana. Exactament. I a partir d'ahir, el Barça es reservaria una opció de recompra de dos anys del futbolista, que això fa sempre. El que, que ho fa sempre. Suárez és, és El jugador està en una fitxa al voltant d'algo més de 2 milions d'euros, me conten. Sí. Cuidao jugador, acabo de sentir el company de eh, Ràdio Marca en Astúries, que el veu tots els diumenges, Pablo García Huervo, jugador tendre, jugador mollet, jugador que ara per ara no és titular en l'Sporting de Gijón. El Barça ja li ha donat preu al València, com hem dit, i ara el Barça està pendent de ser València i diu per este preu i aquestes condicions m'arrisquen ell o per este preu i aquestes condicions no m'arrisquen ell. És una operació que no n'hi ha per on agarrar-la. Mm. Perquè el risc és tan gran... Sí. Mm que inverteixis esos 12, 10, 15 milions d'euros en un jugador fet. Mira, Eh, no estem per arriscar jugador en, per fer. en primaveres que... Eh, Vicent, eh, jo crec que la situació és, és, és eh, diametralment oposada encara que és un jugador per fer. Pablo Sarabia, jugador del Getafe. Correcte. Hem parlat también, també amb el company amb Carlos Sánchez Blas, després de les dades que publicaven els companys de dilluns o dimarts de Superdeporte al voltant del preu d'eixida que pot tenir aquest jugador que és 20 milions d'euros jo me la jugué. ah, clar, efectivament Clar, és una operació on el risc eh, que assumixes te compensa. Uh mhm. -huh. Perquè tot i que t'isca mal, estàs perdent una quantitat raonable. Ojo, jugador títol indiscutible... I on tens garanties de que te pot aixir bé. Que també, que sí. també eh, eh Carlos ha dit, jo també veia a, a Parejo en el Getafe i vist a Parejo en el València. Bé, Vull dir, bé. salvantes circumstàncies que poden ocórrer, per mis, per mis d'euros val la pena pegar el pas Correcte. davant. Ara, per 12-15 opció de de recompra del Barça i una fitxa de dos és un és un luxe obsè. Si estàs en altra situació, clar, t'ho podries permetir. No, en la situació que estem és... És una obscenitat luxosa. Posa, posa't en el, en el cas de que ho fa fantàstic... Te la porta el Barça. Clar, Sí. Clar, Te paga clar, i, clar, i fa el negoci clar. el Barça. Sí, sí, sí, sí, és que és una, sí, sí. O sea, eh, ahí els pragmàtics no, diuen, no, no, no, els no, no. diuen que l'has disfrutat dos anys o que, o que ja este rendiment dos anys. Bueno, però t'ha costat 12 milions. Bueno, Falta saber per quant és l'opció de recompra. La recompra, clar, efectivament. Però vull dir que, que no, és una operació que jo, com diu Vicent, jo no la, no la veig per cap puesto, saps? Per a mi en la gestió esportiva la, la gestió del risc és sí. lo mm-hmm. bàsic. I el risc és tan elevat que si no estàs en, situa en situació d'arriscar, no arrisques. El València està per a no arriscar per anar a opcions segures i contrastades. Sí, i, I sobretot perquè el València l'any que ve té que assegurar, o sea, té que tenir un, un objectiu claríssim de ser, tornar a la Champions, perquè econòmicament el València no... Jo crec tornar que no... a Europa, per a començar. Bueno, però, però és que en, en el pla econòmic del senyor Lind... És insostenible, no estar en eh, eh, O sea, eh, eh, dos anys seguits, jo crec que eh, tornarà... A, bueno, si si se torna a rascar la butxaca, pues ja és una altra cosa. Però clar, és que ja s'ha gastat molts diners, o ja, o ja s'ha rascat... Estarem, de, estarem depenent d'Anna Boli Sanz, eh, un club en Anna Boli Sanz. Este club entonces, té que ser un club que crezca per si mateix. Té, que ser, té que ser un, una aposta molt, molt ferma. Pues amb, pues amb Mere, Jalilovic, Medran, etc. Altre nom la, que, és, que, ha apuntat, que ens ha apuntat Pablo García Cuervo, Jorge Mere, el central del Sporting, quien asegura que ja está admirando sus hogares de habitantes. És una excel·lent vale. opció de futur. Però exacte, però, uh -huh. anem a veure. Eh, el tema dels centrals. Se, se parla de que... Si Mustafi no se va tindre moltes nòvies i si no, és un miracle. Bueno. Això ho en la selecció de l'ego d'Alemanya. Ah, sí? Mustafi, sí, però costava reconèixer. Però estava assenyalant algun company o estava... No, no, no, no, no, no. però ho podeu buscar en Twitter. Selecció del Lego. Lego, Alemanya, eh, sí, pensava, eh? Mustafi. No, el, el, jo crec que el tema central també és molt complicat, perquè és de veres que, la, que, que Suso tindrà que... O Suso, o el, el club, o qui, qui, qui al final <laughs> faça la plantilla... O Jorge, que sí. Eh, tindrà que, que replantejar quins centrals... I a lo millor dura este xic, que és una, una aposta, però que ha hecho allà en primera, que, que, que para ser jove, uh -huh, uh -huh. Ha, ha, ha patit el que és la primera divisió uh -huh. i més en l'esport en enguany, a lo millor com a complement d'altres coses no està mal. Vull dir, és que és un cas diferent. Jo parlàvem... I segurament no costarà tampoc 12 milions sí. d'euros. Parlàvem abans de, si, de la pasta, eh, tal volta si n'hi ha que gastar-la en, en alguna cosa té que ser en l'entrenador. Jo, després de l'entrenador, crec que té que ser en la defensa, perquè ja hem vist tants casos de que si aquest equip eh, des de darrere creix, l'altre va, lo va com la seda. Uh -huh Veig que esteu mirant a, sí, a el Lego, el, el que pasa es que no, no acabo jo de, de distingir-lo. És que no està assenyalant, no està assenyalant a ningú. Clar. Entonces, és, no, és, complicat. És complicat, no està No, a ningú. És, és complicat, correcte. Sí, a més perquè, perquè l'Arenxa ha perdut, o sea, eh, eh, lo més evident de, de l'any passat, o sea, de la temporada en 1 primera a esta... La defensa. La, la defensa, efectivament. Ha sigut, eh, ha sigut defensivament haurà sigut segur, eh, eh la resta haurà anat millor. Sí, sí, i, i a més... Tot i tindré moltes eh, debilitats. el, el gol del, del Getafe és que o sea, si no estaba prou retratada ya <laughs> la defensa de València queda més retratada encara, no? Per això Entonces, que per a cobrir... El segon gol te refereixes? Claro. El de Abdenur, eh, <laughs> el que, que va eh, pegar-li. El eh, Estepovic. En el camp... En el, és que m'ha recordat Salva Folgà una vegada jugant a futbol sala. Que estiguerem... <laughs> Estigui, això és molt típica, la, això és molt típica, la folgatina és molt típica. Mira, és veritat, Abdenur va fer una folgatina. No, no. Eh, bueno, no, la folgatina és diferent, correcte, està el porter en terra. No, no, no, i has de buscar tu treure la pilota. I has de buscar tu treure la jugada, regatejant el davanter quan el porter està en terra després d'un rebuig. La folgatina és més de parejo folgatines a voltes. Correcte, parejo folgatines. I, eh, I mira, i li tens mania. Eh, <laughs> eh, Perquè l'ha copiat. Deia claro, que no en aquesta jugada que dius tu del segon gol del Getafe, eh, des de la cabina del Getafe se veia clarament com en el centre del camp anava de treure, eh, Paco, Paco Alcácer queda mirant <laughs> de l'ull i fa, pegar li de cap, en el gest, pegar li de cap, pegar-li de cap... Ja, ah, pues és una no. gran desil·lusió perquè ja se n'havien vingut... Eh... Ja semblava que estava ja, millor. Ja Abdenur ja, ja, Abdenur ja es defensa per Astiqui, I però no, no, i no, va ser que no, va ser que no. Pues sí, mira, sí que està... És el segon, escolta Mustafi. De la barba? Sí. Uh -huh. Mm. <laughs> Estamos también en el, en el Lego, sí que es cierto. Mm. Bueno, pues... Qué eh, contento es este, ¿eh? <laughs> <laughs> Vale, venga. ¿Eh? ¿Para qué, pa ¿Para qué volen la Champions? Si me en el Lego. ¿Para qué volen guanyar la Champions? si, la Champions? Si, si, tiene Mustafa tiene un Lego. No, no, guayarla, guayarla. Peter Draper, eh, volem, Lego del Valencia. Peter Draper. Volem Lego del Valencia. Volem Lego del Valencia, sí. Pero ser Peter Draper... Eh, Se si existís, si existís. sí, lo que pasa es que eh, cuando vas eh, molt a fer footing per la platja, eh, pues, tens que dedicar-li més temps a, a, a la feina. <laughs> Eh, que digueres que el preu de la samarreta del València eren 10 quilos, eh? Està al caure, home, Manolo, està al caure. Escolta, i que jo me vas dur molts palos per dir si enganxen uno de 5, firmen la mort de Kennedy. De moment, el pit continua en blanc, sense sponsor així que la temporada que ve... I ja van, un, ja van uns quants anys. Pues sí, este com a mínim que jo, sepa, que jo sapiga era el segon. El, el següent serà el tercer. El tercer, anem cap al tercer. Senyors, ho deixem així. Molins, gràcies. A tu. Romero, gràcies. Bona nit. Folgado, te veig el diumenge. Molt bé, Manolo. Perquè recorden que demà 3 menys quart, que se repeteix a les 8, eh, així en la ràdio, està el Murciélago, també en la televisió, que eh, la ràdio tornarà el diumenge per al derbi. Set i mitja la desplada des de Mestalla, València, Vilareal, en la sintonia d'Esports 97 i arregló seguit el programa del nostre Esports 97. Acaba Esports 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins diumenge. Confiando en que nos diga, mira chico, a mí me pasa lo mismo, duerme ya. Oh, oh, oh, oh yeah. La cara